Sov mina ungar, sov mina troll. Havet är av vatten och jorden är en boll. Och himmelen himlar och vinden vindar. Träden sjunger sin egen sång. dansar på ängen kryp nu ner i sängen sov mina Spindeln spinner på spindelvis och månen den sitter på snöten. Kryp nu ner i bädden. När alla verkar ha somnat var det en liten figur som smög fram. Ni kanske anar vem det var? Just det, Lilltrulsa. Hon hade inte synts till på ett tag, för hon hade suttit gömd. Det var hon som hade tagit trollboken och trolldrycken. Hon hade hört att man kunde trolla fram precis vad man ville med den där boken. Och sen hade hon druckit de sista dropparna i flaskan med trolldryck. Och börjat trolla. Först hade hon förtrollat de andra för att hon var arg. Arg för att ingen la märke till henne. Hon ville också räknas. Hon ville också visa att hon kunde och sen tyckte hon att det var dags att sålla fram godis och guld. Oj, wow, wow, titta! Jag bara drack ur den där flaskan och se! Simsalabim och rim och rask, här kommer massor utav snask! Såg ni vad jag gjorde med de trollen? Roligt va? Nu ska jag trolla fram guld. Mamma säger att man kan bli galen utav guld, som min pappa blev. Men jag tror inte på det. Eh, guld, eh, att trolla fram guld. Här, här står det klirr och glim och glänseri. Guldig guldig trolleri!